بوك تو ثمانية عشر 18 18. تنظيف المنزل Hausputz Hausputz. اليوم هو السبت Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. اليوم عندنا وقت كافي Heute haben wir Zeit. Heute haben wir Zeit. اليوم ننظف المنزل Heute putzen wir die Wohnung. Heute putzen wir die Wohnung. أنا أنظف الحمام Ich putze das Bad. Ich putze das Bad. زوجي يغسل السيارة Mein Mann wäscht das Auto. Mein Mann wäscht das Auto. الأطفال ينظفون الدراجات Die Kinder putzen die Fahrräder. Die Kinder putzen die Fahrräder. الجدة تسقي الزهور Oma gießt die Blumen. Oma gießt die Blumen. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. زوجي يرتب مكتبه Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. أنا أضع الغسيل في الغسالة Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. أنا أنشر الغسيل Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf. أنا أكوي الملابس Ich bügele die Wäsche. Ich bügele die Wäsche. النوافذ وسخة Die Fenster sind schmutzig. Die Fenster sind schmutzig. الأرضية وسخة Der Fußboden ist schmutzig. Der Fußboden ist schmutzig. الصحون وسخة Das Geschirr ist schmutzig. Das Geschirr ist schmutzig. من ينظف النوافذ؟ Wer putzt die Fenster? Wer putzt die Fenster? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Wer saugt Staub? Wer saugt Staub? من يغسل الصحون؟ Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr?